ESCAI kaj capítulo. Jesús pa nasis MANTA Chay PUNCHA UKUNAPIM rey César Augusto kamachikorja, llapayan llaqtakunapi kuna yupasqa kanankupaq. Kay punta kaj soja karja, prefecto sereneo prefecto kachkaptinmi. Charaykum sapakama rerjakun padron padro padronachikunankupaq. Chaymi David pa kastangmanta kasqanrayku, José erja kalelea laupi Nazaret llaqtamanta, jodia laupi Belén David Davidqa Belén llaqtayuqmi karqa. José garerqa chikunankupagmi, warmin kanampag rima María piwan. kachkarja. wiksayuqñam pi Belénpi María pa wachakunan puncha uchayaramupting, wachakururja piwi hari wawanta. Samakuna wasipi manakampo kaptinñataqmi pañalkunawan mantuykuspan animalman jarana artisapi siri kachirja. Michijkunaman angelkunapa willasqanmanta. Chaybilin llaqtapa hichpan purumpim karja kuna. Paikunam ubijankuta tuta kuidachkarjako. Paikunamangmi imanta señor Panjilnin ancha muyuriqninkuta kancharistin. Michiqkuna mancharikorupting mi, paikunata ángel nerja. Ama kusikuna Llaparuna mi, allin noticiata kichikpi Salvaqnikichikpi kichik David pallaqtampi. Kristo Cristo mi. Sutillam helipusha wawachata KUNKICHIK, ANIMAL MANJARANA artisapi kachishata. Ángel rimayta tukuruptillanmi, kuna KUNA tari pachamanta kamorja. Inaspam Dios talabaspa Dios ya hanax pachapi alabas hakachung. Kay pachapipas Diospa favorecisqan runakunapaq ya aukaya kuna Angelkuna hanaqpachaman kutikuptinkum, michihkuna ninakurja. Belin llaqtaman arispanchikia señor pa imam willawasqanchikmanta. Chaylla pasaspankum taririkurjako, Mariatawan Joseita, chaynatak uyuaman jarana artisapis riykachisqa wawatapas. Hawaykuspankum willakurjako wawamanta angelpa tukuy nisqanta. Chaymillapa uyariqkuna admirakurqaku, michiqkunapa willakusqanwan. Mariañataqmi chaykunata sunqullanpi hatallispa yuyaymanarqa. o uyarisqankuman hina y ima pasakusqanta yachaykuspanku, enaspa hawaykuspanku kutikurqaku, Dios talabastin inaspa atunchastin. Wawa ta Diosman presentasqankumanta. Pusak punchawninmanmi wawata señalaspanko, Jesuswan suticharjako. Chay sutitaja Angelmi Mariaman willarja, manarajpas wiksayakuchkaptin. Muesespa kamachisqanman hina, wachakuqkunapa limpiakunan punchawkuna mi, wawata Jerusalén llaqtaman aparjako, Señorman presentanankupa. Señor paleinimpi mnichkan. gliapayan llapallan señor SEÑOR señorpaq sapaqchasqam jamkanja nispa. Rispankum animalta ta señorta adorarqaku. iskai, leyninpim ISKAI hukñukuna otaq ISKAI mallqu palomakuna wañuchinankumanta nichkan. Jerusalén llaqtapim yacharqa SIMION sutiyuq grona. PAIJA Diosta adorach kaspanmi allin ruraq Paiga Israel nación librasja canantam suyachkarja. Paiga chuya espiritupa untasjan runam karja. mi chuya espiritu revelarja, Señor pakachamusjan Cristuta cuspaña wanyukunampa. Chuya espiritupa kalpanchasjanmi, templuman rirja. mi Jesús pataita maman wawata aparjaku, leiman hina en apting mi wawata Simeón marjarikuspan, Dios ta la barja. Señor Llay, kunanja haukalaya wañukusagña, servignikiman prometiwas haikim complicorunña. Salvagniko kachamuas y merikuikuniña. Paitam llaparunakunapa hayllampi pichuraikunki, Paija kancharinja mana Israel kastamanta kajkunatapas. Pairaikutagmi atunchas kanga Israel runaikikunapas. kunapas. Wawa Jesus manta Simeonpa tukuy nisqankunata uyariykuspam, tayta mamang admirasqallaña karjako. Dios Diospa bendicion Simeon Jesus pa maman Maria tanerja. Kay wawam, Israel runakunapaj kanja, wakin urmanampaj, wakin ñataj sayarinampaj. Diospa munasjanta hawachiptinmi, paipa contramperimanjako. Chaynapim Achka runapa piensasqan yachasqa kanqa. Tukuy Kaikunam ispadapa tuksisqan hina sunquykita nanachinqa. Chaypitahmi kachkarja aserpa mirayningmanta Panuel panuelpa churin ancha yuyaqña anapas. Payqa dios manta willakuqmi. Sipas kainimpi kasarakuspanmi, hanchis watalla Husangwan karja. Usachchun katawayo wataña viuda kaspanmi, templomanta mana o señor ayunag... ...en aspa mañaco. Anapas chay orallapi mi. Dios talabaspan wawa Jesus manta willakuyta Jerusalén Jerusalempi libre su llapayan ...José Juan María Nazaret llaqtaman comanda. Señor palaininpi kamachisqankunata pankum kutikurqaku, Galilea Laupi Nazaret llaqtankuman. Chaypi wawa chainata kallpanpas Chayninpas Untarja. Dios mi Paitaga, Anchayatanya Favorecerja. Warma Jesús templupi hangmanta, Jerusalempi Pascua mi watan watan taita maman rejko. Chunka watan watanpiña Jesús Captingmi, hina fiesta fiestaman Jerusalén Tarirhako. Fiesta tukuyta cuñam, taita mamampa mana janta, warma Jesús jajiparorja Jerusalempi. Kutik masinkunawan risqanta crispankum, huk punchaw puriytaña rispanku, tapukurjako ayllunkunatawan riqsisqankunata. Mana tarispankunyatahme Jerusalén llaqtaman kutirirjako, chaypi kanankopa. Kinsapunchawmantañam templopi Dios y yachachiqkunata uyarispan, inaspa tapuspan y uyarignin Llapa kunam admirakurqaku yachasqanwan, y Taitamaman Taytamaman hawaykuspanmi mi Chaymi mamang nerja. Wawallay, itaja itaja rurawankiko? Taitaikiwang ñuqam llakisqallaña maskamuchkaikiko, Nispa. Chaymi Jesusñataq nerja. maskawarjan kichik, Manachu kichik taitaipa asuntunkunapi kanaita, Nispa. Chayna nisqantaqa manama kuchu. Nazaretman paikunawan kutispanmi, chaypi yacharqa paikunata kasukuspan. mamanñataqmi tukuy chaykunataqa sunqullanpi yuyaymanarqa. Kisusñataqmi yuyayninpipas hinaspas ayayninpipas Dios tapas chaynataq runakunatapas agradastin.